nesilaiko tikėjimo brolių meilė. Pamirškite svetingumo, nes per jį kai kurie patys to nežinodami buvo prieėmę viešnagien angelus. Prisiminkite kalinius, tarsi patys būtumėte kartu įkalinti. Prisiminkite skriaudžiamuosius, nes patys tebesate kūne. Te būna visų gerbiama santuoka ir nesuteptas santuokos patalas – o ištvirkelius ir svetimautojus teis Dievas. Gyvenkite be godumo pinigams, būkite patenkinti tuo, ką turite, nes Dievas yra pasakęs, niekada aš tavęs nepamesiu ir neapleisiu. Todėl galime su pasitikėjimu tarti, viešpats mano gelbėtojas, aš nebijosiu. Ką man gali padaryti žmogus? Atsiminkite savo vadovus, kurie jums paskelbė Dievo žodį. Įsižiūrėkite į jų gyvenimo pabaigą, sekite jų tikėjimu. Jėzus Kristus yra tas pats vakar ir šiandien, tas pats ir per amžius. Nesiduokite suvedžiojami įvairių svetimų mokslų. Gera, kai širdis sustiprinta malonės, o ne valgių, nedavusių naudos tiems, kurie laikėsi nuostatų dėl jų vartojimo. Mes turime aukurą, nuo kurio valgyti neturi teisės tie, kurie tebetarnauja padangtai. Juk kūnai gyvulių, kurių kraujas vyriausiojo kunigo įnešamas į šventovę aukai už nuodėmes, sudeginami už stovyklos. Todėl ir Jėzus, norėdamas savo krauju pašventinti tautą, kentėjo už miesto vartų. Taigi išeikime jo pasitikti už stovyklos ir prisijimkime jo paniekinimą. Čia mes neturime išliekančio miesto, bet ieškome būsimojo. Tad per jį visuomet atnašaukime Dievui šlovinimo auką, tai yra jo vardą garbinančių lūpų vaisių. Nepamirškite daryti gerą ir dalyti su kitais geru, nes tokiomis aukomis patiksite Dievui. Klausykite savo vadovų ir būkite jiems atsidavę, nes jie būdi jūsų sielų labui, būdami atsakingi už jas. Tada jie tai darys su džiaugsmu, o ne dūsaudami, nes tai nebūtų jums naudinga. Melskite už mus, nes mes esame įsitikinę turį ramę sąžinę ir norį visame kame dorai elgtis itin prašau melstį, kad būčiau greičiau jums sugražintas. Ramybės Dievas, amžinosios sanduros krauju, išvedęs iš numirusių didįjį avių ganytoje mūsų viešpatį Jėzų, te padaro jūs tinkamus viskam, kas gera, įdant vykdytumėte jo valią. Te nuveikia mumise, kas jo akims patinka per Jėzų Kristų. Jam šlovė per amžių amžius. Amen. Aš maldauju jūs, broliai, kantriai priimkite šį paraginimo žodį, juk parašiau jums trumpai. Žinokite, kad mūsų brolis Timotiejus yra išleistas laisvėn. Jei jis greičiau atvyks, aš su juo pamatysiu ir jūs. Sveikinkite visus savo vadovus ir visus šventuosius. Jūs sveikina broliai iš Italijos. Malonė teesie su jumis visais.